Իսպանիայում, Նորվեգիայում, Իտալիայում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Շվեդիայում և մի քանի այլ երկրներում։ Այսօր տոնը նշվում է աշխարհի 142 երկրներում մայիսի 1-ին կամ մայիսի առաջին երկուշաբթի օրը։ Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվական թողարկման խմբագրակազմը սիրով միանում է տոնի արդիվ հնչող բոլոր շնորհավորանքներին ու բարեմաղթանքներին։ Թեման շարունակում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Գառնանային ջերմարևը մայիս 1-յան տրամադրության ողջունեց արցախցիներին։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես Արցախի կոմունիստական կուսակցության անդամները հավաքվել են հանրապետական հրապարակում, ցաղիկներ խոնարելով Ստեփան Շահումյանի հուշարձանի պատվանդանին։ Կոմունիստ թերթի խմբագիր Արիս Գրիգորյանի խոսքով. Այսօր մնացել է միայն կոմունիստական կուսակցության մենաշնորը։ Մենք միջին եւ ավակ սերնդի բոլոր ներկայացուցիչները հիշում են, թե մայիսի 1-ը ինչպեսի խանդավառությամբ էր նշվում Ստեփանակերտում, Շրջենտրոներում, Գյուղերում։ Հիմա այդ Խանդավառությունը մարել է թեև կան, ասենք, արհեստակցական միություններ աշխատավորների միասնականության համար, պայքարում նրանց գործը կարծես թե չի երևում։ Մնացել է կոմունիստական կուսակցության հույսին, իսկ կոմունիստական կուսակցությունը իր նախկին ավանդույթներին համաձայն շարունակում է այդ գործը եւ շարունակել է։ Արցախի կոմկուսի Ստեփանագերտի քաղկոմի երկրորդ քարտուղար Ջամալ Թադևոսյանը հիշում է, թե ինչպես էին առաջներում մեզ խանդավառությամբ նշում այս օրը։ Մենք չպիտի թույլ տանք, որ ավանդություն բանները խախտվեն, այ պետք է նոր երևույթներ ավելացնենք այդ եղածի վրա, հա, հա։ որպեսզի մեր ժողովուրդը հատկապես երիտասարդ ծերունդը, նոր դաստիարակվող երեխաները միասնական լինեն եւ կարողանան ճիշտ գնահատել իրենց նախնիների ապրած կյանքը։ Իսկ հա Արցախի կոմկուսի կենտկոմի քարտուղար Անուշ Հավան Պողոսյանը շնորհավորում է Արցախ աշխարհի բոլոր աշխատավորներին, մաղթում երանդուն աշխատանք։ Շնորհակալում եմ աշխարհին ու Արցախ աշխարհին հատկապես խաղաղություն, երջանկություն եւ իրենց նպատակների իրականացում։ Դա մեր Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումն է եւ մեր անկախության ապրապնդում։ Մեր անկախության միակ երաշխիքը մեր պաշտպանության բանակն է։ Մենք պետք է ամեն ինչով ով ինչպես կարող է սատարկանին բանակին եւ սիրիզենք անկախ իր մասնագիտությունից պետք է կարողանա դերակատարել զենքին հարգեղազերն որպեսզի կանգնենք մեր հայրենիքի պաշտպանության Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ապրիլի 30-ին եւ լույս մայիսի 1-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 420 գրակոց։ Շփման գծի հարավային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Այսօր Մարտունու շրջանի Հացի գյուղում հանդիսավորության բացվեց հանդիսությունների նորոգ տունը, որը հիմնովին վերակառուցվել է Մոսկվա բնակամագյուղացի բարերար Նելսոն Սարգսյանի ֆինանսավորմամբ։ Միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի падգամավորներ, կառավարության անդամներ, հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մանրամասն այսօր լրատվականի վաղվա թողարկումներում։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հայաստանը եւ Շվեյցարիան ուղերձներ են փոխանակել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի արդիվ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր ուղերձում նշել է, որ քառորդ դարի ընթացքում երկու պետությունները ձևավորել են գերազանց հարաբերություններ եւ սերտ համագործակցություն հաստատել տարբեր ոլորտներում։ Նա միաժամանակ նշել է, որ Հայաստանը գնահատում է Շվեյցարիայի վճռական եւ շարունակական աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես հատկապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորման ուղված ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Իր հերթին Շվեյցարիայի համադաշնության արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Դիդիե Բուրքալտերն ուղերձում ընդգծել է Հայաստան ու Շվեյցարիան միացնող խորը բարեկամական կապերը եւ երկու պետությունների միջև համագործակցության նշանակալի զարգացումը վերջին 25 տարիների ընթացքում։ Դիդիե Բուրքալտերը վստահություն է հայտնել, որ 2018 թվականին Երևանում անցկացվելիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը առիթ Գտկնձերի բացահայտելու Հայաստանի գեղեցկությունը, հարուստ պատմությունն ու լեգենդար հյուրընկալությունը։ Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կողմից Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի երաժշտասրահում ապրիլի 28-ին կազմակերպվել էր մեկ դարաշրջանի հայկական ժառանգություն վերտարությամբ համերգ նվիրված հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին։ Համերգին հանդես եկան դաշնակահար Արմեն Քեչեկը եւ լիբանանցի սոպրանո Կարոլին Սոլաժը։ Համերգի ներկայային Լիբանանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի պետական մշակութային կրթական հաստատությունների հայ համայնքի համայնքի ներկայացուցիչներ։ Իր բացման խոսքում դեսպան Սամվել Մկրտչյանն անդրադարձավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման ներկա հանգրվանին, ցեղասպանության հանցագործության պատժելիության եւ կանխարգելման ու այդ ուղությամբ տարվող Հայաստանի ու միջազգային հանրության ջանքերի շարունակականության խնդիրներին։ Դեսպան Մկրտչյանը նաեւ խոսեց միջմշակութային փոխանակումների եւ համագործակցության առանձնահատուկ կարեւորության մասին այս համատեքստում օրինակելի համարելով հայ եւ լիբանանցի ժողովրդների հարուստ հարուստ ժառանգությունը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ արվեստը հանուն խաղաղության նախագծի վերջին փուլը։ Մեկնարկը տրվել էր ապրիլի 27-ին Շուշիում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ մի քանի ամիս առաջ հայտարարվել էր միջազգային նոր արվեստը հանուն խաղաղության խորագրով նախագծի մեկնարկի մասին։ Նախագիծն անմիջապես արժանացավ ճանաչված երաժիշտների հավանությանը, եւ եթե ամիսներ առաջ այն ընդհանրապես գաղափար էր, ապա այսօր խոստումնալից մեկնարկ։ Նշենք, որ նախագծի ղեկավարվեստական ղեկավարը իտալացի հանրահայտ դաշնակահար, դասական երաժշտության տնջրե միջազգային փառատոնի մասնակից Լուկա Ֆերինին է, ով պատրաստակամություն է հայտնել իր նպաստը բերելու Արցախում մշակույթի զարգացման, արվեստի միջոցով խաղաղության ամրացման գործում։ Հանդիսատեսին առաջինը ողջունեցին Լուկա Ֆերինին, Յոժակոտ Մոխտարը եւ մեր համերկրացի կլարնետահար Արսեն Գրիգորյանը։ Նախագծի արդյունքում Արցախը նոր ընկերներ ձեռք բերեց՝ իդեմս հայտնի երաժիշտների։ Նրանցից մեկը Յոժա Կոտարն է, ով առաջին անգամն է Արցախում։ uh, We'll play uh, all the professors who had master class last few days and the students participants also in the master class. Սուրվա համերգը շատ սպասելի էր, քանի որ մինչ այդ master class-ներ ունեցան մեր երաշտական քոլեջի ուսանողների եւ աշակերտների հետ եւ նրանց հետ էլ այսօր որոշ ոչ բոլորի հետ այսօր հանդես կգան այսօրվա համերգում մի խմբի հետ տրիո որպես դուետ Դիանա Մեսրոպյանը սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Լարային բաժնում։ Դիանան հաճախ է լինում բեմում միջազգային ճանաչված երաժիշտների հետ։ Նման շփումները անշուշտ դրական ազդեցություն նշանակություն են ունենում մեր հետագա գործունեության մեջ։ Այդ միջոցառման շրջանակներում մենք առաջին օրը մեր հրավիրված երաժիշտներ ունեցան համեր Շուշիում, մենք նրանց ընտրեցինք բավականին լավ երաժիշտներ են ճանաչված, հաջորդ երկու օրերը ունեցանք վարպետության դասեր, որոնց ընթացքում մեծ փորձ ձեռք բերեցինք, նվագեցինք դուետներ եւ վերջում այսօր որպես հաշվետու համեր տեսենք Ամերիկան։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի երեխաները հնարավորություն են ունեցել կլարնետի եւ ջութակի վարպետության դասեր արտելու ճանաչված երաժիշտներից։ Նշենք, որ նախագծում ընդգրկված են նաեւ Արցախի տաղանդավոր պատանի երաժիշտներ։ Հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ եւս մեկ անգամ հիանալու բազմաթիվ բեմեր նվաճած դաշնակահարուհի Անահիտ Արուշանյանի գեղեցիկ ելույթով։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով նաեւ հենց նման փոխհամագործակցության շնորհիվ կարող ենք զարգացնել Արցախի մշակույթը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է նման ճանաչված երաժիշտների այցը մեր երկրամաս։ Նվագողության դասերը հնարավորություն են տալիս մեր երեխաներին զարգանալու, իսկ մեզ հստակեցնելու մեր անունները մեր մշակելու եւ մեր հետագա քաղաքացիությունը Վերջում հյուրերն իրենց հիացմունքն արտահայտեցին Արցախի ժողովրդի մասին, թե երաժշտության եւ թե խոսքի միջոցով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Արցախի հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ անցած շաբաթ օրը Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի է ունեցել հանրապետական պարային փառատոն նվիրված Պարի միջազգային օրվան։ Փառատոնին մասնակցում էին Արցախի տարբեր շրջաններից Ստեփանակերտից եւ Հայաստանի հանրապետությունից ժամանած 32 պարախմբեր 500-ից ավելի մասնակիցներով։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի գնահատմամբ պարարվեստի զարգացման համար Արցախում արդեն լուրջ նախադրյաններ կան։ Հանրապետության երկու տասնյակից ավելի համայնքներում ունենք պարախմբեր եւ այսօր բոլորին հնարավորություն է տրվել ներկայանալու իրենց պարային համարներով։ Պարը նաեւ համախմբում է բոլորին։ Մեր միասնական ոգին է ցույց տալիս եւ շատ կարեւոր է որ մտաղ սերունդը դաստիարակվի այդ ոգով, ասել են ան նշելով, որ փառատոնի նպատակը մշակութային ժառանգության եւ ինքնության պահպանումն է։ Փառատոնի ներկայ է նաեւ նախագաբակոսակյանը պաշտոնատար Այլանդզինգ մարզասերների համար։ Շախմատի Հայաստանի հավաքականի անդամ Լևոն Արոնյանն առաջադիմել է Ֆիդեի վարկանիշային աղյուսակում։ Ֆիդեի մայիս ամսվա վարկանիշային աղյուսակում Լևոն Արոնյանը 9-րդ տեղից տեղափոխվել է 6-րդ հորիզոնական։ Լավագույն տասնյակում են նաև Կարլսենը, Սոն, Կրամնիկը, Կարուաննան, Լագրավը, Նակամուրան, Անանդը եւ Կարյակինը։ Հայ շախմատիստներից լավագույնների շարքում են նաև Սերգեյ Մովսեսյանը 64-րդ տեղ եւ Վլադիմիր Հակոբյանը 83-րդ տեղ։ Ռիո 2016 Օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալակիր Եվրոպայի երակի ու աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը կմասնակցի մայիսի 5-ից 7-ը Սերբիայում կայանալիք ըմշամարտի Եվրոպայի առաջնությանը։ Գյումրեցի ըմբիշը հայտնել է, որ թեկուս ծնկի վնասվածքը լիովին չի ապակինվել ու դեռ ցավ կա, բայց դա իրեն չի խանգարի գորգի վրա։ Նորմալ մարզավիճակում եմ, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ասել է Արթուր Ալեքսանյանը։ Հեծանվան սպորտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Էդգար Ստեփանյանը Թուրքիայում վրացական Զիկո ակումբի կազմում մասնակցել է միջազգային մրցաշարի։ Ստեփանյանն իր լավագույն արդյունքը գրանցել է մրցաշարի առաջին օրը զբաղեցնելով 10-րդ հորիզոնականը։